An Oileán Mhór trí thine. Tráth éigin do bhí bean bhocht ann. Ní raibh puinn slí mhartha aici agus mar sin féin bhí sí ag maireachtaint léi go deas seascair. Ní raibh éinne sa tigh in éineacht léi Do thugadh sí tamall ag obair do sna comharsain agus tamall eile do bhailíodh sí iarrachtaí idir bheith 'na bhacachas agus ní fheadar cad a thabharfainn air. Agus do bhíodh ana-dhúil aici bheith ag sníomh agus ag cniotáil agus ag gabháil don olann ar gach aon tsaghas slí. Do thuilleadh sí pinginí airgid ar an rud san. D'oibríodh sí moch déanach agus oíche éigin bhí sí fanta ana dhéanach ag obair ag gabháil don olann nuair a bhuail chúithi isteach beirt sheanbhan. Ní rabhadar ró-chríonna ach mar sin féin níorbh mhná óga iad, agus bean óg acu á thabhairt leo ag triall ar an seanmhnaoi. Chuadar chun cainte leis an seanmhnaoi agus dúradar léi gur b'in bean óg a fuaradar amuigh ansan go bhfuil taom éigin fálta aici, is dócha, agus fágam anso í anois ar feadh tamaill féachaint an dtiocfadh aon fheabhas uirthi. Níor aithin an tseanbhean so an bheirt, ná an bhean óg, agus mar sin féin, dhein sí aon rud a d'fhéadfadh sí don mhnaoi óig agus ní raibh puinn mothú inti. Thosnaigh an bheirt sheanbhean in éineacht leis an mnaoi na holla a bheith ag obair, duine acu á cardáil agus duine acu á slamáil, agus le teacht an lae d'imíodar uaithi agus ní bhfuair sí a thuilleadh dá dtuairisc an oíche sin. D'fhan an scéal mar sin ar feadh seachtaine. Do bhí an bhean óg aici, ní raibh húm ná hám inti, ná aon mhothú in aon chor. N'fheadar, a dúirt sí, cad é an scruid a bheadh agam. Cuir síos corcán uisce ar aon tslí, a dúradar. Níl an t-uisce istigh agam, a dúirt sí. Bhuel, tabhair leat é, a dúradar. Amach léi agus bhí sí dultha chun droch-amhrais ar an mbeirt sheanbhan. Do thug sí léi taoscán uisce agus do cuireadh i gcorcán ar an dtine é. Do bhí an bheirt ag obair leo ar an olann. Amach léi a d'iarraidh taoscán eile dhe, agus d'fhan sí amuigh ag éisteacht féachaint cad a bheadh ar siúl acu an fhaid a bheadh sí uathu. Do thosnaigh duine acu crónán amhráin, Cailleach ag cardáil is cailleach ag slamáil is is maith an scruid ar nóin bean an tí ar ball againn. Is amhlaidh a bhíodar ag faire ar í mharú agus í a dh'ithe. D'airigh sí uathu go breá cad a bhí acu le déanamh. Agus is dócha, a dúradar, dá mbeadh aon mhothú sa mhnaoi óig seo go dtabharfadh sí cúnamh don tseanmhnaoi, go dteipfeadh orainn í mharú. Ach níl ná ní bheidh, mar tá biorán suain 'na cluais, agus chun go dtógfar é sin as an gcluais fanfaidh sí sin mar atá sí. Do tháinig an t-seanbhean isteach arís le taoscán den uisce agus an rud go léir airighthe aici. Chuir sí sa chorcán é agus do bhí crith aici á dhéanamh ar fuid an tí ar feadh tamaillín. Rug sí ar sheana thuaigh a bhí ann is bhuail sí buille dhe anuas ar bhloc a bhí ann is chuir 'na sheasamh ann é agus do chaith sí amach taoscán uisce Thóg sí crann aráin a bhí ann is chuir sí i gcoimeád é. Amach léi arís agus do tháinig isteach go hanamúil dithneasach. Do chuir sí liú aisti. Olagón ar sise nách mór an scrios é. Tá an oileán mhór trí thine. Do léim an bheirt sheanbhan a bhí istigh, bhuaileadar a mbasa. Ó, a thiarcais, arsa duine acu, mo mhac tá sé imithe. Ó éist arsan bhean eile nach measa cás mo sheanduine féin, amach leo agus nuair a chuadar amach ní raibh aon iúnadh le feiscint. Ba mhaith an mhaise sin ag an seana-mhnaoi istigh, do chuir sí glas ar an ndoras agus do choigil an tine. Níorbh fhada in ao' chor cun gur tháinig an bheirt amuigh ag glaoch iad a leogaint isteach. Ní leogfad, a dúirt an bhean istigh, ní haon iontaoibh liom sibh. Bhíodar i mór iontach d'uirthi ach níorbh aon chabhair é. Do ghlaodar ar uisce na gcos chun an doras oscailt dóibh. Ní fhéadfainn é, arsa uisce na gcos, mar táim caite amach anso fén úr gcosa san aoileach. Is olc é, a dúradar. Cá bhfuileann tú a thuaigh, a dúradar, nó an osclófá an doras dúinn. Ní féidir liom a dúirt an tua, mar táim curtha anso mo bhéal go daingean sa bhloc. bhfuil aon sméaróid tine ansan a osclódh an doras dúinn, a dúradar. Ní fhéadfainn corraí, a dúirt an sméaróid, mar tá mo chaipín oíche curtha orm. Do bhí an luaith curtha os cionn na tine. Cá bhfuil an crann aráin, a dúradar, nó an osclódh sé dúinn. Féach ná féadaim, is dóin, a dúirt an crann aráin, mar tá mo chos féin ractha. B'in mar a bhí. Níorbh aon chabhair dóibh bheith ag tabhairt ar an seana ar an seana-mhnaoi ní osclódh sí riamh agus b'éigean dóibh imeacht. Lá arna mháireach do chuimhnigh an tseanbhean ar cad a bhí ráite mar gheall ar an mnaoi óg a bhí fágtha aici. Do chuardaigh sí an biorán 'na cluais agus do fuair sáite ann é. Do thóg an biorán suain as an gcluais agus do thosnuig an bhean óg ar chainnt léi agus ar innsint di cérbh í agus conus mar a fuadaíodh nó a sciobadh í aiges na seana-mhná so agus gur dóca go raibh rud éigin fágtha in a h-ionad ach ní raibh fhios ag a muinntir cá raibh sí féin gafa. Arú ní raibh sí rófhada ó bhaile in aon chor. Do bhí aithne mhaith ag an seana-mhnaoi ar a h-athair. Fear breagh go léir, duine uasal ab eadh é a dúirt an tseanbhean. I gceann lae nó dhó do cheartaíodar iad féin cun dul fé dhéin mná óige. D'imigh an bhean óg agus an tseanbhean agus ar ndóin is orthu a bhí an ionadh nuair a bhuaileadar chúthu mar do bhí sí curtha acu le seachtain roimis sin nó níos mó, mar a shíleadar. Is dócha gur sciobtha a bhí sí agus do shamhlaíodh daoine um an am san go sciobtaí mórán daoine, go mór mór daoine a bheadh aon bhreáthacht ag baint leo. b'iad ba mhó a sciobtaí agus ní chreidfidís gur bás nádúrtha a fhaigheadh éinne óg, sciobadh a thugaidís air i gcónaí. Ach go dtí seo, sciobaithe ar aon tslí ach do bhí sí beartha thar n-ais anois ag an seana-mhnaoi. B'éigean dóibh géilleadh agus creidiúint a thabhairt don tseana-mhnaoi ná raibh sé curtha acu. Nuair inis sí an scéal go léir agus conas a thug an bheirt sheanbhan chúithi í. N'fheadar éinne cérab iad na seana-mhná so, ach is dócha go raibh daoine éigint a baint leó sa bhaíllean mhór, a rá go rabhadar comh cráite nuair d'airíodar tré theine í. Do tháinig an tseanbhean thar n-ais arís agus má tháinig ní leogfadh eagla dhi fanúint 'na tigh seo níos mó. do chuaigh sí ag triall ar an duine uasal so go raibh an iníon beirthe uaidh, agus do choinnibh na daoine, do choinnibh an duine uasal an t-seanbhean go ceanasach, agus is é a thug gach ceart di pé fhaid a mhair sí ina theannta.